À l'entrée de l'hiver, le banlieue ont cramé, et c'est tant mieux. Parqué dans l'humanité du capitalisme, n'ayant plus rien à espérer et à gagner, beaucoup se sont payés quelques feux de joie. Notre haine n'est pas négociable. De génération en génération, c'est la même carotte. Affronter l'État et ses représentations, ce qui avant pendant que l'on galère. Voilà l'essence des émeutiers, de ceux qui ont la rage, de ceux qui ne veulent pas de la vie laquelle on est condamné. Il n'y a rien de nouveau et rien n'est fini. Ça ne fait que commencer. Le feu s'est propagé partout, et il se propagera de nouveau de lui-même, car cette révolte est plus profonde que tous les mots de La casse ville qui Il tempio dei filosofi. La guerra di chi la lavora, up, ash, sono una pash, no che non vesto warash, testo lo stress dell'upper class, a volte ritorno, fantomaz, Loot de class, loot de class, Ludwig avanza, come le torte coperte di glass. senti sto sonno poi pensi man bassa, non ci stai dietro ma manco coi caccia, mashup di sangue e cancrena, nasce così sta fottuta bandiera, piangimi un fiume, mia amata megera. faremo l'amore ma sotto il Niagara. A volte una pantera che si aggira tra i polpacci. Frutti di capperi, daceli o mangiali non sono marci, non solo calci savat, ah con la cappa savà. Sono un cane lupo sciacallo, pastore di anime dorme nel fango. Sai tutto ciò che io mangio mi esce dal culo e diventa un ostaggio. Don't fuck, snake within bars, non son partout, je suis nulle part.